Egun hun oer erran bezala behaz aldihuntan asuia kooperatiba daiziegu presentatuko, langune berri bat behitie sohutan kokatuik, eta hortako behaen eh, lehendakaian ganatagia zuiten. E, eh, Pio egun hon? Egun Ordin, eh, langunia be aipatu gabe, heltu bada lehenago, be asuia kooperatiba e, presentatzen du aurkesten aldekuk? Bai, asuia kooperatiba sortuduk uh, lautan hogeian, uh, mila bideaz eta lautan hogeian altin, Euh, Waik uh, baduk euh, hiwe hun hasle parteide bezala, parte jant, uh, hun ta hogei bat euh, asu mailan, eta ehun bat apapres behiki mailan, batutu zumbait bietan dienak, ordin otan apapres hiwe hun laboai honkitzen dik, eta parte jant hoikoro uh, shibuoko herrietaik horatuk, eta ondoko kariken, karikake eh, bai eh, honkitzen tiage, eh, hola tutuk statuetan barnen, Sibeo, Sibeun behatetiage parteian takuken edo ondoko herrietan. Ah, ondoko karrikak zertutzak edo, biharnu eta behen afarrokuk? Bai, uh, bat ba, etxeak zun eh, amitzen, landan eta geho uh, dona eh, pagolan, Preforsta, uh, han hor bat ondoko, herri, ondoko herrietan ebai bat diag ahal bat etxeak uh, statuen mailan herri hoitan uh, laboi ukriti eta hatik goi egoitza berri batetan zindela, e, zentako eh, lehen nun zinden eta zentako gunez kamiatu zidea. Lehen, eh, bon, betidanik asuio kooperatib izan duk eh, mauleko hiltegi eh, lotuik, egia duk hasi zelaik kooperatiba, bon, laboai uh, talde babazian, uh, hamar, bat laboai basutia, eta helbu etaik ikbatzian uh, mauleko abatoar han edo tonaz ekartia abatoar hori important behitzen, Sibigun uh, bezala, holako nababatetan, batetan, hiltegi baten ukeitia, atzamaiteko despedida gue, gue agiantako. Eta beti, beti danik uh, maureko hiltegia ilotuik izan gutuk. Di laguti hartino eh, egaduk uh, eh, profetatzen maureko hiltegia ilotuik izatia zen eta ez gina alokaitatzen. Uh, ez tia alokaiduik, guk tonaji ikarten gina uh, hiltegiai eta hen truku e, bakintia agian usteko salak dohanik bakintia hola tratia hola hola egin itzian geho uh, e, izan gutuk hor e, bospasei urtez. Eta geho hor hoai ondotik, uh, kendiak arrenku txipi bat, bon, egoitza hoik Aizutia mini bat zahartzen eta behar izan diagu uh, eh, DDPP-ak, erraiten dugun bezala, uh, bortxatu eh, egoitza berri bat uh, behar gina projet batuken, egoitza berri bat tanbarnen izateko, nahi bat gynin gu e estampie sanitar delaku begiatu. Ordin, uh, bon, guk uh, preforzta nahi kendiagu hoi hartin zen bezala uh, hiltegi ahi lotuik eh, egon, mena bon, ez gutuk akordak du haite txihoieki, eta eh, estampie sanitar horren etxekitzeko behar izan diag beste musteko salabategin, eta pada uken sohutan eta terrein baten eta bon, egaduk ez duk uh, hain hurrun hiltegitik, Hetegi ebet hiabiten diag haiteko prefosta, eta transfer egiten diag hunas eta eh, bon, harta joitezu e, bai uh, egerki eta beti hiltegian uh, e, zerbitxik jabiten eta gihaun aldetik gutuk uh, e, bat musteko salak eta buleguk eta hoiko horro hori antolatu dituk heben txohutan eh, liseoan kantin. O langunia hori berrien ondotik aipatuko diagu, bai, hatik bai, mabers, hori taztenite, eh, ez nea suia hagitago behiak, hori idikita salak eh, tutzie proposatzen, hatik eh, lekuko arrasek ilan, eh, zuin tutzie lekuko arrazak eta zentako hoiek ilan anegin. Ordin, gu hasi ginelaik hor uh, agi proposatzen edo laboier eh, erraiten behar zuntiela behi gizentazten eta sahalak ebai egiten buseialako, sibeun etziak kasi bate egiten. Uh, ba, bai, buxer bat edo biga xuxenka josten zienak etxaltetan, mena izigarri guti egiten zia. hasi gutia, mini bat hor proposatzen laboier, zentak ez, uh, bui lartino jaman hor kabale hoik, zen eta hor du het hartino, uh, zia bizik edo italiat, edo vande, edo pei de loaretat. Eta, bon, eh, emeki, egia duk eh, hasi guntia hogei bat laboiek eta geho ezerki eh, duk, eta manu azken urte hortan, manu baduk emendi ezer bat, erran ahedik, modela horrek, bon, ekarten dila hobenin, gu helbu jaduk, amini bat erre beni ohabo laboier, eta hoiduk preforzta gu helbu izan beti danik, eta hebenko haskuntzatik abiatu guntia nula, hebentko egiteko maneatik nula helzen aharginen buseialako agian proposatze eta ordin uh, eh, behi gizen angizentazti egintzia eh, eta mena lekuko prefosta eki ordin bon, habosia uh, eh, prefosta blondaduk edo behi gorria mena batutuk oa emeki emeki batutuk beste arraz bat sartu dienak limuzina batutuk sumait limuzina bon, zen eta behi Eh, du zikuk uh, eh, eta hor, nun bait, uh, eh, gatu edo hun hartu diagu, uh, arrolako arrazen hartzia, uh, zen eta Arraza gogoragu beti eta habo mendia ilotuik, mendian laketago dena blonda beno, edu zikuia. Eta bazin interes bate, zentakez ez, holaka arrazetat amini bat e nahizien entako. Ordin hoi ez diagutra rabatu eta geho hoai emini bat eh, lan egiten diak Pirenik anungu jene bai, hoi eh, leheneko behi blondan uh, suerte batuk, leheneko behik, fen nik ez jat zagut, mena badakiat ene eta hola ezagutu diela behi blonda bat, mena habo txipiago, zorotzago, ez hain ez hain bibil, mena eh, lot, eh, untxe goiten zena, untxa sahala aisa hasten zina, ez natxu habo, eta gogo jago, behi gogo bat, mendiai eh, habo lotuitzen bat blonda beno. Ez zua? Ez, Pireneika duk, batu duk arraza hortaik, hor eta hoikotan batu, batu duk uh, behi hetaik, eta hoai hasitutuk uh, labai zunbait plantatzen, agaza horren plantatzeko etxaltetan, eta hoi hetaikea mini bat egiten diak, mena bom, hatxarre bat eko eta bat itiagu klient zunbait kolako agaza hoit, hoitzaz, eta bom, zentakez, isiatzen diagu, ez dike bata egiten kooperatiban, mena ahal da holako projete li bat susten gatzen, ahalaz egiten diagu. Ba, hor, eh, berrien tenoia jenik zikuk, eh, bigarren partian aipatuko besteak beste langune berrien.